mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofini, ljubimci. Bele cenjeni Zofijo Ljubimci. Dobrodošli v novi oddaji, ki jo zase in za vas pripravljamo v društvu Zofijinih. Ko se po teh že dokaj mrzlih dneh sprehajamo po mestu, lahko za razliko od pretekli zim opazimo vsaj eno predsej v oči bodeča spremembo. Na kljub mrazu si ljudje drenijo pred lokali in ne v njih. Zato gre kriviti novi, moderni, kot mu pravijo, zakon o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih. Čeprav je moč zakon racionalno pozdraviti iz prenekatere perspektive, pa sproža tudi marsikateri tehten filozofski ali še bolje moralni premislek. O skriti motivi, ki v ozadju psihologije prohibicijskih zakonov, kot je protikadilski, bomo danes govorili v prispevku Petra Kuralta z naslovom Fenomen spreobrnjenega kadilca. V nadaljevanju odaje bomo prisluhnili poročilu zadnjega predavanja v sklopu Delovsko-Pankarske univerze na temo vzrokov in pogojev za opletanje s totalitarizmom v slovenski zgodovinski stroki. Ob samem zaključku pa se bomo v rubriki Filozofija skozi čas ponovno ozrli na neke filozofske dejstev, ki jih je v teh dneh v svoji analiz zabeležila zgodovina. Ne dvomimo, da smo pripravili dovolj zanimiv program, ki bo pritegnil vašo pozornost. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps, and the man notice you with your Gucci back crew, can't tell who he's looking to. Cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never Cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you said. What you really wouldn't mind a millionaire. You don't like ballers, they don't do nothing for you. What you love a rich man six foot two or taller. You're more than a looking for a man, what you end up with one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning, you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset if they call you a scared, cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire. Yet. All them big ballers don't do nothing for ya. But you'd love a rich man six foot two or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast cost more than hers. So you did Miami, cause you got that for free. But somehow you missed the plane. You did too much, e, met somebody, and spent the night. go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, cause you're pushing 30. And your old tricks no longer work. You should've known from the jump that you always get dumped. So dust off your fuck me pumps. Hardcore. He's not setting out to hurt people. He's got a lot of love in him. So, you know, his mum, his brother, his girlfriend. He actually, often wants to do the right thing. So it's more a question of willpower, self-discipline, circumstances. Prohibicija kajenja v javnih prostorih. Fenomen spreobrnjenega kadilca. Prispevek Petra Kuralta. V 30. letih prejšnjega stoletja so se Združene države Amerike, prav tako kot mi danes, soočale s prohibicijo kajenja v javnih prostorih. Takratna prepoved sicer ni bila kanonizirana, torej ni imela pravne podlage v zakonu, temveč se je upisovala v register moralnega – Moralnost prepovedi je botrovala dejstvu, da ta ni bila zavezojoča za vse kadilce, pač pa je pri kajenju na javnih mestih omejevala zgolj kadilce ženskega spola. Ker je bilo kajenje žensk v javnih prostorih moralno sporno početje, je bilo rednih kadilk zanemarljivo malo. V času omenjene implicitne prepovedi so si različne ameriške korporacije v želji po maksimiranju lastnih dobičkov prizadevale, da bi izpeljale transformacijo in ameriško družbo iztirile iz tečajev družbe potreb ter jo na novo utirile v tečaj družbe želja. Težnja po večjih dobičkih je zahtevala ekspanzijo produkcije, ki pa svoj smisel dobi le, vkolikor obstaja nekdo, ki je pripravljen delež svojega imetja zamenjati za njen končni rezultat. Ker ni bilo težko ugotoviti, da je obseg bioloških potreb končen, medtem ko je obseg želja vsaj potencialno neskončen, ni bilo težko izpeljati, da je resnična uspešnost hiperprodukcije objektov odvisna od uspešnosti hiperprodukcije želja. Po proizvodu namreč poseže zgolj tisti, ki si ga iz kakršnih koli že razlogov želi. Znotraj vulgarnega kapitalističnega miselnega okvira prednost želja v razmerju do potreb, poleg že omenjene potencialne neskončnosti, določa predvsem dejstvom, da je želje v razliki do potreb, ki jih določa biološka dispozicija, prav tako kot objekte moč proizvajati. Če parafraziramo eno izmed slavnejših miselnih kondenzacij, ki se povezuje z Lakanovim imenom in pravi želja je želja drugega, lahko v nekoliko zapletenejši različici zaključimo, da si potrošnik skoraj vedno želi tisto, kar se od njega želi, da si želi. Verjetno ni na ključe, da se v imenu istega Lakana pogosto izreka tudi miselno kondenzacijo, ki pravi, da ne popusti glede svoje želje. Zavidljivo stopno odpornosti proti naši volji heteronomnim zahtevam ohranimo že s tem, da se upremo na rekovanju lastnih želja. Kako pomembna je oblast nad željami drugih, pričajo tudi besede Freudovega nečaka Edvarda Bernaysa, ki je izsledke psihoanalize nemalokrat uporabil ravno v tovrstne zlovešče namene. Leta 1928 je v svojem delu Propaganda zapisal – Zavestno in inteligentno manipuliranje organiziranih navad in mnen množic predstavlja pomemben element demokratičnih družb. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim mehanizmom družbe, tvorijo nevidno oblast, ki predstavlja resnično vladajočo moč v državi. Z nami upravljajo, naše duhovi so ukolupljeni, naše okusi šablonizirani, naše ideje usiljene in sicer v veliki meri od ljudi, za kateri nikoli nismo slišali – To je logična posledica načina, ki ureja delovanje demokratične družbe. Neizmeno število človeških biti mora sodelovati na opisan način, če želijo živeti skupaj kot uglejeno delujoča celota. May I tell you something about yourself as a member of the person-to-person -person audience based on audience research studies? You are well above average in education and intelligence. Your interests are wide, from world affairs and science to sports and show business. And you have one characteristic that's rather encouraging to me, and that's the fact that you are not easily persuaded by advertising. Now, the makers of Kent considered all these characteristics when they chose Mr. Murrow's program to tell you about Kent. Of all leading filter cigarettes, Kent filters best. Now, if you'll try Kent with that in mind, I think you'll agree with many, many other thinking people who have changed to Kent. They find that it makes good sense to smoke Kent and good smoking, too. Zofijini, ljubimci. Prižiganje plamenic, gesta osvoboditve. Vera v resničnost teh besed je leto dni po izidu propagande vodila zastopnika ameriške tobačne industrije Georgea Hilla, da se je v želji po zvišanju prodaje tobačnih izdelkov obrnil na Burnsa in ga poskušal angažirati v boju zoper prepoved kajenja žensk na javnih mestih. Hill je Brnesu zaupal, da bi se dobički tobačne industrije na letni ravni podvojili, če bi ženske pripravili do tega, da bi začele kaditi. Ob obstoječi moralni prepovedi je bilo treba kajenje povzdigniti na raven želje. Vprašanje, ki se je zastavljalo samo od sebe, je bilo, kako? Bernays se je po odgovor zatekal k psihiatru Abrahamu Brillu, ki se je že predtem ogreval za izsledke psihoanalize – Njegov nasvet je bil, da bodo ženske po kajenju posegle takrat, ko bodo v cigareti prepoznale surogat za falos, prevladojoč simbol moške nadvlade. Ne glede na ustreznost povezovanja cigarete in falosa, je bila pri produkciji želje po kajenju, kot se je izkazalo kasneje, odločilna ravno simbolna komponenta. Ob zavesti, da bo kajenje postalo vredno želje, zgolj če bodo ženske v tej dejavnosti prepoznale simbol upora zoper mnensko in drugačno nadvlado moških, se je Bernays odločil, da bo politične razsežnosti kajenja proizvedel kar sam. Leta 1929 je najel skupino mladenk in jim naročil naj se udeležijo znane newyorške Eastern Parade, ki je bila v tistem času ena izmed bolj obiskanih prireditev. Poleg tega je od njih zahteval naj na prireditev pod obleko pretihotapijo za vojček cigaret in eno izmed njih ob zato predpisanem znaku dramatično prižgejo. Pred samim dogodkom je Bernays obvestil novinarje, da namerava skupina sufražetk protestirati s prižiganjem tistega, čemur same pravijo plamenice svobode. Manipulacija je uspela. Dogodek je bil zabeležen v sliki in besedi. Naslednji dan je že obkrožil večino izmed Združenih držav Amerike. Moralna prepoved kajenja se je zdrobila pod težo simbolnega upora. Kajenje je postalo gesta osvoboditve. Od takrat so sledili nešteti filmski prizori, v katerih dame z nekoliko zamaknjenim pogledom in priprtim nasmeškom prižigajo svojo plamenico svobode. Vsekakor prizor, v katerem bi marsikdo želel biti viden. Za misel, Za misel. Človek je stvaritev želja, ne pa stvaritev potrebe. Gaston Bachelard, psihoanaliza ognja. geste osvoboditve do tiranije užitka. 21. stoletje je kajenje vkliščilo v posem drugačne koordinate. Kajenje ni več dejavnost, ki osvobaja, temveč razvada, ki zasužnjuje. Biti viden sigareto, zavitva kopremo dima, ni več nekaj gospodskega, temveč nekaj prostaškega. Filmski kadri redko kdaj prikazujejo uglejeno gospodo, ki v kontemplativnem transu zarisuje dimne silhuete. Večkrat so pred nami podobe mladoletnih prestopnikov, ki bi jih, če ne bi se skozi kadili, zelo težko razločili od njihovih normalnejših vrstnikov. V različnih vizualnih kontekstih cigareta pogostokrat predstavlja ključ, po katerem lahko od ostalih družbenih skupin vsaj na videzno ločimo prostitutke, ljudi s patološkimi tvorbami duševnega izvora, predstavnike gostujoče delovne sile in druge samooklicanemu normalnemu občestvu manj zaželene družbene kategorije. Sprememba v dojemanju kajenja je povzročila, da inhalacija dima ni več želja, temveč prezira vredna dejavnost. Da bi to spoznali v čim večjem možnem številu, so nam reprezentanti naše volje postregli s prohibicijo kajenja v javnih prostorih. Pot duha od nasebne k zasebni svobodi je bila preveč oska in trnjeva, da bi si na vrhuncu historičnega razvoja lahko dovolili, da bi avtonomnosti našega uma vladala heteronomna načelja nizkobežnih strasti da pa svobodo od velikih osvajanj novega sveta naprej širimo in usiljujemo silo, je že skoraj da samoumevno. Prohibicija kajenja v javnih prostorih je zanimiva iz več vidikov. Vseeno se bomo v nadaljevanju posvetili zgolj enemu izmed spremljajočih fenomenov, ki sem ga v pomankanju ustreznih klasifikacij označil z besedno zvezo spreobrjeni kadilec. V to kategorijalno oznako vključujem posameznike, ki so prvotno zakonsko prepoved kajenja v javnih prostorih pod težo imperativa svobodnega odločanja skozi proces racionalizacije naknadno pretvorili v lastno željo oziroma izbiro. Izvrsten prikaz tega fenomena je podal Jean Leon Bavis v delu z naslovom Razprava o liberalni služnosti – analiza podrejanja. Kot socialni psiholog se je Bavis analize podrejanja lotil ravno preko eksperimentov, ki so vključevali kadilce. God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. www.zofijini.net Vaša bližnica do vednosti. Lažna avtonomnost Ne smemo pozabiti, da se s prohibicijo kajenja v javnih prostorih srečujemo v času, v katerem prevladuje ta demokratični sistem politične oblasti in liberalna ideologija, ki temu sistemu daje vsebino. Legitimnost demokracije hipostazira na podmeni avtonomnega subjekta, ki naj bi bil na podlagi vsebine lastnih prepričanj in vrednot sposoben vzročno določati svojo voljo. Posameznik je v okvirih liberalnega ideološkega okvira avtonomen zgolj, v kolikor njegovo voljo določajo rezultati, ki jih proizvede njemu lastna presodna zmožnost. Svojo avtonomnost pa izgubi takrat, kadar ga v delovanju ženejo njegovi volji tuje rodna načela. Odločanje, ki proizvede določitvene razloge volje, je v tako razumljeni avtonomnosti omejeno na zavestne kognitivne procese, saj je z nezavednimi vzgibi, kot je to lepo razvidno iz predhodno citiranih Brnejsovih besed, vse preveč lahko manipulirati. Svobodno presojamo in delujemo zgolj takrat, kadar predpostavljamo vzročno določilo lastne volje. Legitimnost demokratične oblasti temelji na volji večine in sicer tiste, ki obsega svobodnih odločitev torno zmožne posameznike. Zato na demokratičnih volitvah ne morejo sodelovati mladoletni, ker še niso zakonsko odgovorni za svoja dejanja. Včasih se celo zgodi, da mora podobno kot pri določanju stopnje kazenske odgovornosti o podelitvi volilne pravice odločati mnenje psihiatričnega izvedenca. Pravičnost demokratičnega sistema podeljevanja oblasti predvideva obstoj avtonomnih posameznikov. Dojemanje demokracije pa se radikalno spremeni, če se izkaže, da pri odločanju naši nasprotni veri na vkljub nismo povsem avtonomni. Če nam uspe pokazati, da posameznik ni deloval avtonomno, čeprav je bil v to vse čas absolutno prepričan, s tem zamajemo osrednji konstrukt liberalne ideologije. In ravno to je cilj Bevusove razprave o liberalni sužnosti, ki že v samem predgovoru postreže z radikalno tezo, da se je demokratična praksa že zdavnaj spridila, saj je liberalizem okužil demokratične sisteme z novo obliko virusa prostovoljne sužnosti in to do te mere, da je iz njih naredil družbene sisteme z usopljivo sposobnostjo samoreproduciranja. Za misel, za misel. Za vsako novo željo napravi nove bogove. Marcel Švob. Predvidljiva prozornost Iluzornost občutka svobodne volje in njenih odločitev poskuša Bevis pokazati in utemeljiti s pomočjo eksperimentov iz socialne psihologije. Eden od teh nosi naslov Zgodba o Piero. Pier je študent, ki dnevno pokadi približno za vojčok cigaret. Nekega dne si po duhomornem predavanju ob ohodu pred univerzo prižge eno izmed njih, ko k njemu pristopi uglejen moški in mu ponudi udeležbo v eksperimentu, ki ne bi se ukvarjal s koncentracijo pri kadilcih. Za sodelovanje mu ponudi 50 frankov. Pieru se zdi ponudba zanimiva, zato privoli. Na dan dogovorjenega sestanka prispeva v laboratorij, kjer se sreče z ostalimi sodelujočimi. Na dokajšnje začudenje vseh eksperimentator že na samem začetku znani, da jim zaradi naknadnega znižanja proračuna raziskave namesto prvotno obljubljenih 50 lahko izplača samo 30 frankov. Še bolj jih preseneti novica, da se bodo morali za 18 ur vzdržati kajenja. Eksperimentator se upraviči, ker pravih podatkov ni posredoval že o prvem srečanju. Zaradi na novo nastalih okoliščin sodelujočim še enkrat ponudi, naj se svobodno odločijo ali želijo nadaljevati s preizkusom. Kljub nejevoli poskusa ne prekine nihče. Po tej uverturi mora Pierre izpolniti vprašalnik, na katerem piše Spode so navedeni trije možni razlogi, ki so vas napeljali na to, da ste se odločili za sodelovanje v raziskavi o koncentraciji pri kadilcih. Morda so na vašo odločitev vplivali vsi tri razlogi ali pa le eden. Vpliv vsakega vrednotite tako, da ga označite s križcem. Na voljo imate deset križcev. Tistega, ki ste podelili enemu razlogu, ne morate podeliti drugemu. Prvič. Poskus se mi zdi tako pomemben, da je vredno sodelovati. Drugič. Glede na okoliščine nisem mogel odkloniti. Tretjič. To priložnost sem želel izkoristiti za to, da za 18 ur preneham kaditi. Tako kot večina sodelujočih, je Pierre največ križcev namenil tretjemu, nekoliko manj prvemu in najmanj drugemu odgovoru. Kot pri vsakem eksperimentu je tudi pri tem sodelovala skupina poskusnih eksternih opazovalcev, ki je morala napovedati, katere odgovore bodo navedli sodelujoči. Zanimivo je, da med odgovori interne in eksterne skupine ni bilo večjih razlik. Kaj lahko izpeljamo iz tega? Čeprav je večina namenila največ križcev tretjemu odgovoru, je ta zagotovo lažen. V času, ko so se odločili za pristop k eksperimentu, se jim ni niti sanjalo, da bodo morali za 18 ur prenehati s kajenjem. Kako si to razlagati? Da je večina podvržena volji avtoritete, je svojim poskusom pokazal že Milgrem, zgodba o Pieru pa nam pokaže še nekaj usodnejšega. Da poleg vedenske podreditve večina posameznikov naknadno spremeni tudi prepričanje o motivi za tako podreditev. Vedenski podreditvi torej po pravilu sledi sociokognitivna podreditev. Še več, večina posameznikov strani avtoritete zapovedano neprijetno dejanje kasneje pogostokrat spremeni v lastno vrednoto. I had a strange thought the other day that I feel as though I'm probably the last a member of the last generation to truly enjoy freedom of thought. There is no greater love than what I feel. no sweeter sound, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. no sweeter song than what you sing, sing to me. Ooh, you're the sweetest thing. all the world. It's true. No greater love than what I feel for you. There are very few moments in life as good as this. Let's remember it. to each of us and all of us. Never have we been more close. May we never be farther apart. Živeti željo drugega. Če dobro pomislimo, se bomo skoraj zagotovo spomnili katerega izmed kadilcev, ki je uvedbo zakona o prepovedi kajenja v javnih prostorih pospremil z besedami. Še dobro, bom vsaj manj kadil, ali pa tako ali tako sem želel nehati, ker to škoduje mojemu zdravju. Bevoz ob vsem tem potegne sklep, da moramo jasno ločevati med določili nekega dejanja in pomenom, ki ga temu dejanju pripiše posameznik. Med določilom in pomenom dejanja, kot smo videli, ponavadi obstaja globoka zev, neka kognitivna disonanca, ki jo mora premostiti proces racionalizacije. Paradoksalno potreba po racionalizaciji veliko krat izrašča iz dejstva, da posameznik samega sebe dojema kot avtonomnega. Bolj kot je prepričan, da so določila njegovih dejanj produkt njegove avtonomne presodne zmožnosti, intenzivnejša je disonanca, ko uresničuje strani avtoritete njegovi volji zapovedane heteronomne ukaze. Tako, kot nam je sreča zapovedana, da ne bi bili srečni, tako nas od malih nog prepričujejo, naj delujemo svobodno le zato, da ne bi dojeli, da precejšen del življenja uresničujemo voljo drugih. Ob vsem povedanem lahko strnemo, da je ob uveljavitvi prohibicije kajenja na javnih mestih edina preostala naloga trenutnih oblastnikov pripraviti tiste, ki jih ta prepoved najbolj zadeva, do tega, da da jim bo njihova domnevno neizbežna usoda postala všeč. In kot je razvidno iz Bevusovega primera, bodo v veselje oblastnikov podložniki zaradi imperativa svobodnega delovanja in odločanja disonanco med izsiljeno izbiro in njenim pomenom opravili sami. Še več, prepoved kajenja bo verjetno kajk malo postala ena izmed njihovih vrednot. service like that was comatose Guess without doctors constructors, become infected events. I am alien virus, alien so viral Living species, creatures covered, covered in writhing tentacles, stimulating the audio nerve directly. No one conflicts with me. electrochemical stimulation. The sensations you feel is entirely real. All that we share is our struggle for silence. We fight with our arms out, business, not shooting out violence. Sensory language to snake like a limb. Flexible, versatile, curious like tools. Transparent and weird that it moves with sufficient memory to cut clean through you. German mit der guten Sekt, hinten, fetten, guten, feiten, dotten, guten Sekt. Hey, soldiers for Hinkle! Freedom and democracy are under attack. Freedom and democracy are under attack. Samo da mi ne nadzorujejo duše. Totalitarizem. Enajstiletnik delavsko-pankarske univerze. Predavanje vsak četrtek ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Govorili smo o dimu, sedaj pa še nekaj malega o plamenih izkoriščenja zgodovinske stroke v politikanske namene. 11-letnik delovsko-pankarske univerze – totalitarizem. Poročilo spredavanja Jerneja Kosija o vzrokih in pogojih za opletanje s totalitarizmom v slovenski zgodovinski stroki. Tema predavanja je bila uporaba pojma totalitarizem pri strokovnem pojasnevanju zgodovine socialistične Jugoslavije. Avtor je analizo začel z navajanjem primerov iz različnih zgodovinskih knjig, ki se ukvarjajo z nastankom in razvojem socialistične Jugoslavije. Ob obravnavi primerov je ugotovil, da slovenski zgodovinari s pomom totalitarizem opletajo, se pravi na široko, oprazno govorijo in da razprave o totalitarizmu spremlja utrujujočo moraliziranje. Na tej podlagi postavi diagnozo stanja v slovenski zgodovinski stroki. Ker ta nima razvitega konceptualnega aparata in torej ni teoretska disciplina, se zateka k moraliziranju in uporabi zdravega razuma. Razloge za odsotnost konceptualnega aparata je poiskal v načinu organizacije in zgodovinskem razvoju zgodovinopisne vede. Ta se je ob svojem nastanku odcepila od filozofije in prevzela pozitivistično naravnanost od naravoslovnih ved. Tako se je v 19. stoletju uveljavilo objektivistično zgodovino pisje, ki se okvarja le z dejstvi in verjame, da opisuje stvari takšne, kot so dejansko bile. A kasneje so se na podlagi strukturalizma in historičnega materializma uveljavili tudi drugačni prijemi, katerih epistemologija ni več temeljila na naravoslovju. slovju. Te smeri so podarjali epistemološki prelom, ki loči teorije od zdravega razuma in postavili zgodovino pisje na družboslovne teoretske temelje namesto ponavljanja obrazstva naravoslovja. A tega preloma slovenska zgodovinska stroka ni naredila, zato je ostala ujeta v objektivizem 19. stoletja, ki pod krinko objektivnega nizanja dejstev producira zdravo razumsko moraliziranje. Le v teh pogojih je mogoče opletati s totalitarizmom in let neteoretsko zgodovino pise lahko izvršuje ideološko nalogo moralne obsodbe socializma v Jugoslaviji. Absurdno so pletene s totalitarizmom, ki si za podlago jemlje komunistično kršenje človekovih pravic in pravnih norm, je avtor na koncu ponazoril še s primeri podobnih dejavnosti v deželah razvitega zahoda, ki si le zaradi svoje nominalne demokratičnosti niso zaslužile oznake totalitarne v zgodovinskih monografijah. Poročilo iz predavanja je pripravil Primoš Krašovec. Posnetke predavanj, ki potekajo v sklopu Delovsko-Pankarske univerze, lahko posle poslušate tudi v sklopu oddaje Ah teorija, ki poteka na Radio Marš vsak torek okoli 23. ure. Vabljeni k poslušanju. I see trees of green. red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, and the dark sacred night. And I think to myself, why? the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? there and saying is I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And, and I, I think, think to myself What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Filozofija skozi čas 5. decembra leta 1484 je papež Inocenc VIII napisal papeško bulo, s katero je inkviziciji dovolil, da se je razmahnila po skoraj vsej Evropi. Leta 1901 je bil rojen nemški fizik in filozof Werner Karl Heisenberg, ki je leta 1932 prejel Nobelovo nagrado. 6. decembra leta 1774 je Marija Terezija uvedla splošno šolsko obveznost. Leta 1882 je umrl francoski utopični realist Louis Blanc. 7. decembra leta 43 pred našim štetjem je umrl rimski državnik in govornik Mark Tulli Cicero. Leta 1889 je bil rojen francoski dramatik in filozof Gabriel Henri Marcel. Leta 1928 je bil rojen ameriški jezikoslavec in politični aktivist Noam Chomsky. In vsako leto 7. decembra obeležuje krščanska cerkev spomin na cerkvenega učitelja svetega Ambroža. 8. decembra leta 1847 je v Londonu izšel statut Zveze komunistov, ki ga je podpisal Friedrich Engels. Leta 1854 je papež Pi IX oznanil dogmo brezmadežnega spočetja. Leta 1925 izide Hitlerjeva knjiga Mein Kampf – Leta 1939 je Vatikan kitajskim kristjanom dovolil obrede v spomin na Konfucija. 9. decembra leta 1842 je bil rojen ruski anarhist Peter Kropotkin. Leta 1905 so v Franciji sprejeli zakon, ki je ločil crkv od države. 10. decembra leta 1520 je Martin Luther javno zažgal papeško bulo, s katero je bil izobčen iz cerkve. Leta 1603 je umrl angleški fizik, učenjak, filozof in zdravnik William Gilbert. Leta 1684 je Isaac Newton podal svojo teorijo o gravitaciji. Leta 1948 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in razglasila splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Leta 1953 je Albert Schweitzer prejel Nobelovo nagrado za mir. Leta 1970 je Norman Borlo, oče zelene revolucije, ki so ga večkrat imenovali za rešitelja milijarde ljudi pred lakoto, prejel Nobelovo nagrado za mir. 11. decembra leta 1198 je v Marakešu v Maroku umrl Ibn Rušt, poznan kot Averroes. Ibn Rušt predstavlja vrh in konec arabske filozofije. Ibn Rušt ali Averroes? Neumestno je to predstavitev začeti z vprašanjem, ali pri Manruštu in Averojsu sploh gre za isti osebi. Obstaja moderno revizionistično in pa klasično tomistično iskustvo Averojsa oziroma Ibn Rušta. Po klasičnem pogledu je Averojs polatinjeno ime za Ibn Rušta, ki je imel veliko vpliv na idejne tokove monopsihizma in spodbijanja letega. tega. Po modernem revizionističnem pogledu Ibn Rušt nikoli in nikdar ni bil averoes, niti zagovornik tega, kar se v scholastiki zgodi kot averoizem. Miselni pogled o enotnosti človeške narave pri Ibn Ruždu niso teološki. Akvinčeva kritika monopsihizma v delu De unitate intellectus cilja na vprašanje nesmrtnosti človekove duše. Katera duša je nesmrtna? Vsaka posamezna ali pa samo človeška duša v obče nasploh? sploh? a veroje so, so pripisali eno od premnogih herezij, da je duša nesmrtna samo v obče, ne pa vsaka posamezna. Iban Ruždovo stališče o enotnosti človekovega uma pa se paradoksalno izkaže za nenavadno blizu sodobnim pogledom na človeško racionalnost, po kateri smo vsi ljudje racionalne bitja. Prvi razločevalec dvojnosti med Iben Ruždom in Verojesom je bil šelenič sodobnik August Renan. Ta pravi, da so scholastiki v Averroesu eh, videli zastavonošo islamske herezije in vseh kasnejših herezij. Islam za krščanstvo 12. stoletja ni bil religija, pač pa zgolj ena od herezij, a herezija, ki so se je bali straha s poštovanjem. Se jim politično moč islama ni bila neznana. Ibn Rušt velja za zadnjega res velikega islamskega filozofa, ki sodi v zahodno andaluzijsko vojo filozofije. Islam ga je prezrl, ne pa tudi krščanstvo. Lahko se mu zahvalimo, da je po več kot tisočletju bil prvi filozof, ki Aristotela očistil novo platonističnih primesi. Ibn Rušt velja za večplastnega filozofa. Na svoji teoretični ravni ni zgolj komentator, pač pa tudi občutljiv pisec, ki se prilagodi različnim intelektualnim slojem bralcev. Do kolegov filozofov je striktno racionalen in logično argumentativen, do navadnih ljudi retorično prepričevalen, Izobraženim islamskim teologom pa piha na dušo s poznavanjem Korana skozi platonistično dialektiko. Njegovo najbolj znano delo je Nesmiselnost nesmiselnosti, ki je kritika dela nesmiselnost filozofije vodilnega islamskega sufijskega teologa Al-Ghazalija, ki je napisal težko obsodbo filozofije. Rubriko pripravlja Boris Blakotinšek, filozofski forum www.mislec.net. dobre stvari se enkrat končajo in tudi naša oddaja ni nobena izjema. Za mentalni preporod obiščite našo internetno stran www.zofijini.net in seveda forum www.mislec.net. Ljubezenska pisma Zofiji pa lahko pošljete na zofijini.afnajahu.com. Ponovnem srečanju vas vabimo ob tednu, sorej. Poprav lepo zdrav!